cilvēciskais lepnums un dievišķais lepnums. Lepnums var pastāvēt dažādās formās. Kāds izcēlās skolā un ir lepns par to. Kāds ieņem pirmo vietu sporta sacensībās un lepojas ar šo sasniegumu. Kāds paveic kaut ko ļoti labu un saprotams ir lepns. Cilvēciskajā lepnumā vienmēr klātesoši ir ego – Es lepojos, jo es kaut ko paveicu, jo mans draugs vai mans brālis kaut ko ir paveicis. Tur viss ir tikai mans un mana. Pastāv arī tas, ko sauc par dievišķo lepnumu. Dievišķs lepnums dzimst, kad esam vienoti ar Dievu. Savas visaugstākās apziņas spēkā Kristus teica, es un mans tēvs esam viens – Kā viņš to varēja sacīt? Viņa dievišķais teiciens sakņojās viņa iekšējā izpratnē par savu nedalāmo vienotību ar Dievu, mūžīgo tēvu. Vairumam cilvēku Dievs ir tikai neskaidra ideja. Tie uzskata, ka Dievs atrodas tālu debesīs vai tur, kur nav viņu. Kristuma Dievs bija dzīva realitāte. Mums jāzina, ar kādu lepnumu mums ir darīšana – ar to, kas sasaista, vai ar to, kas atbrīvo. Cilvēcisks lepnums saka, mans un manējais, lūk visa realitāte. Dievišķs lepnums teic, Dievs ir mans, visvarenais bezgalīgais ir mans. Kā lai sasaistu sevi ar kaut ko galīgu un ierobežojošu? Dievišķs lepnums nesasaista, tas atbrīvo. Tajā ir mūsu nedalāmās vienotības izjūta ar bezgalīgo plašumu. Kad priekšplānā izvirzās cilvēciskais lepnums, mums jāatgādina sev. Es esmu izredzēts Dieva bērns. Kāpēc man tā jārīkojas? Kāpēc būtu jābūt tik zemiskam, egocentriskam un nedievišķam? Tas nav manis cienīgi. Dievišķs lepnums ir lielisks. Tas vienmēr mums palīdzēs.